besnik, mbi familjen e tij të ndarshme Dhe mbi gjithë ata njerëz të cilat e ndjekin rrugën e tij më të mirë Deri në ditën e gjykimit Kemi fol për rëndësinë që e kanë përmend dijetarët që çdo besimtar duhet m'u njoftue me detajet e jetës së Muhammedit Alejhi Salatu wa Salam dhe kjo për disa shkaqe në pika të shkurta sepse njeriu nuk ka mundësi me pasu dikan të cilin nuk e njef e para dhe e dyta nëse njeriut i obligohet me pasu dikan në gjithë hapat e tina atëherë kjo nuk i mundësohet pos nëse njoftohet me gjithë jetën e tij. Dhe kjo obligon besimtarin me mësue jetën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe ajo tjetra me rëndësi është se njeriu është obligu me e dashtë Muhammedin aleyhi salatu ve selam më shumë se sa gjithë njërzit. Dashuria pas Allahut xhalla wa ala duhet me ju kushtue ma të mirit të pejgamberëve Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe kjo nuk ka mundësi m'u ba vetëm nëse njeriu e njeh Muhamedin alayhi salatu wassalam. Ngase Tha Ibn Kajimi, nëse të thuhet ty, duje filanin, a kishe mujtë me pranu me e dashtë menjëherë? E nëse të thuhet ty duje ma shumë se dikend filanin E ti nuk e njeh ai kush a A kishe mujt me dasht Menjëherë me, me, me, me vendos dashuri për ata në zemrën tande Kjo e pa mundur Kjo është e pamundur Andaj, dashuria ndaj Muhammedit Alejhi Salatu e Salam Në zemrën e njeriut Mvarët nga, nga njohja e tina Aq ma shumë e njef Aq ma shumë e don Alejhi Salatu e Salam edhe shumë prej dobive tjera të cilat i ka mësimi i historisë së pejgamberit sallallahu aleyhi sallem dhe prej asaj se njeriu duhet me i ditë dispozitat e fesë së Allahut xhelle u ala dhe kjo nuk bëhet pos duke shikue se si i ka zbatue Muhammedi aleyhi sallatu e sallam dispozitat e Kur'anit dhe hadithet të cilat i ka sjell ai alayhi salatu wasalam në çfarë gjendje i ka sjell, çfarë konteksti ka kon duke fol, cila rast dhe cila rrethanë e ka rrethue alayhi salatu wasalam dhe e ka thon at hadith, kjo e ndihmon ma shumë ty me kuptue fejen e Allahut tebareke u teala andaj dhe Ibn Taymija ka thon njerëzit të cilat nuk e mësojnë fejen me historinë e Muhamedit alayhi salam dalin me defekte në besimin e tyre. Në ligjëratën e dytë folëm për gjendjen e botës para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo e cila neve na intereson prej gjendjes së botës para pejgamberit alaihi salatu wasallam, nuk na intereson me ditë kush janë kon romakt, e kush janë kon persiant, e kush janë kon indiant edhe arabt. Jo. Po ajo çka na intereson neve është me bo dallimin e gjendjes kur njerëzit kanë jetu pa pejgamberi pa Kur'an, pa fjalët e Allahut dhe gjendjes pasi ka ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë jetu njerëzit me librin e Allahu xhalla wala. Kjo na intereson. Dallimi, ngase gjanat dallohen me të kundërtat. Kur nuk e di të zezën, s'ki mundësi me dallu as të bardhën. E kështu me radhë. Andaj edhe dijetarët i kanë kushtu vëmendje mësimit të gjendjes para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam madje ka prej dijetarëve të cilat kanë veçue libra të veçanta cilësitë e ithtarëve të xhahilijetit. Kjo, jo m'i pasu ato në ato libra, ato cilësi, po me u rujt prej atyre, me u mbrojt dhe me i morr preventivat prej gjendjes së keqe të atyre, dhe thamë se në atë botë, para pejgamberit sallallahu sallam, kanë mbizotëru dy perandori të mdhoja, dhe ka qenë e romakve, bizantinve, dhe e persianëve, kjo e Iranit ku gjendet sot dhe pjesa e Indijës dhe arabët. Dhe përmendëm prej cilësive të këqija që i kanë pas dhe prej degjenerimit të madh që i kanë pas. Dy palët. Dy palët apo gjithë palët. Ngase pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë se Allahu xhallahu ala ka shiku në arabët dhe jo arabët dhe i ka Është hidhru me të gjithë ata. Ka zbrit hidhrimi me të gjithë ata, illa përveç një kille, një pakicë të vogël prej ithtarëve të librit, të cilat kanë qenë në fejen e duhur të pejgamberëve të tyre, mirëpo s'kanë pas fuqi dhe s'kanë pas autoritet me i ndryshue ata njerëz. Pastaj, pasi i përmendëm edhe disa prej cilësive të këqija të arabëve, Sepse arabët, e cekëm në ligjëratën e kalume, se arabët nuk kanë qenë njohur me kurrfarë shkence. Kjo është ajo që është e njohur tek arabët. E përmendëm se e kanë dash shumë poezijën. E përmendëm se e kanë dash gjuhën arabe, si arabishte, e kanë dash shumë. Mirëpo si shkencë, si art, si ndonjë përparim aspektin teorik shkencor janë kon zero andaj Allahu xhela ka thënë wa minhum ummiyun dhe prej tyre ka shumë analfabeta prej arabëve ka shumë analfabeta kundërtën e ithtarëve të librit Allahu xhela wala prej cilësive të tij ka se është i drejtë nuk ja ka hangër hakin Allahu xhela wala kurrkujna Kush mirret me sihr e ka hup ahiretin e tina. E ka humb gjitha pjesët dhe gjitha hiset e ahiretit. Domthon Allahu jau vërteton dijen atyre, sepse kanë ditë. Edhe krishterët kanë pas lloj prej dhe disa prej sendeve të cilat ju kanë met prej te Isa alayhis salam edhe pjesa dërrmuese ka qenë humbje dhe dalalet. Kemi mbet tek virtytet e mira që i kanë pas arabët para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në vend dijetarët i kanë përmend se Allahu xhelle ve ala kur e ka shikuar krejt botën dhe kur i ka shikuar gjithë njerëzit dhe e ka zgjedh të dërguarin vulën e pejgamberisë Muhammedin alayhi salatu wasalam, dijetarët janë mundue duke e studiu gjendjen e krejt botës, pse Allahu xhelle ve ala e ka zgjedh pej arabëve. Romakt, Persiant, Indiant, të gjithë popujt, përveç Arabëve, edhe atyre të cilat kanë anu ka Romakt apo ka Persiant, janë konë të ndikum prej filozofijës, filozofijës e Greqijës, e cila përplot mbeturina të disa njerëz të cilat kanë mendu se janë shumë të dijshëm. Ndërsa ata në realitet kanë qenë xhahila, mirëpo me xhehël të ngatrrum dhe të koklavit. E xhehli i koklavit është shumë ma i ran për me ia largu njeriut sesa injoranca e thjeshtë. Injoranca e thjeshtë është kur njeriu s'di. Kjo është injoranca e thjeshtë. E pyet njanin prej njerëzve, kur ka ndodh ky rast? Kur a, a e din filan hadithin? E filan ajetin thotë s'e di. Kjo është injorancë e thjeshtë. Këtij i kallzohet e vërteta dhe e mëson. Injorancë e koklavit është kur ai e thot të kundërtën e përgjigjes, të kundërtën e realitetit dhe përgjigjet me kontra realitetit. Kjo është injorancë e koklavitme. Se kur mundohesh me ia ka, ai thot s'kam nevojë, unë e di. E kështu me radhë. Kjo ka qenë romakt. Kështu kanë qenë persiant. Arabët s'kanë qenë kështu. Ata kanë qenë analfabeta, s'kanë pas njohuri dhe nuk kanë pas përparim në aspektin shkencor. Andaj Allahu tebareke ve teala i ka zgjedhë për shkak pastërtijës të tyre nga ana e filozofijës. Sa i përket virtyteve, e kanë përmend dijetarët edh-dhekau vel-fitne. Kanë pas inteligencë dhe mençuri natyrale. Kanë qenë të mençëm, kanë qenë inteligjent dhe kur i kanë punu punët, i kanë punu me mençuri. Është për qëllim aspekti i dunjajës. Është për qëllim aspekti i dunjajës, nuk kanë qenë budall, nuk kanë qenë mendjetrash e kështu me radhë, po kanë qenë të hollë në mendje. Dhe argument se kanë qenë të hollë në mendje është se tanë kohën e kanë polemizu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Andaj Ibn Taymija ka përmend se ata kanë qenë që jo nuk e kanë dit çka, nuk e nuk ka konë gjendja e tyre se s'e di çka po i thot Muhamedi alayhis salam. Jo. Madje kanë polemizue. Çka thu për kët? Çka thu për kët? Çka thu për kët mesele? Këta kush i ban? Këto sende kush i ban? Njeriu që ka dije. Njeriu që ka i mençëm edhe e din çka je tu i fol edhe e din çka po të thot. Andaj Allahu xhelle ve ala ka than ma darabuhu laka illa jadala. Wa inhum Qaumun khasimun, thot Allahu te bareke ve teala, ata mushrikët kur të bëjnë ti polemik, nuk e kanë për qëllim kërkimin e të vërtetës, po veç me bo zhurmë. Me bo zhurmë me polemik. Dhe ata janë popull të cilat i dëshirojnë ngatrresa. Armiqsinë dhe ngatrresa. Domethanë, kanë qenë të mençur, kanë qenë inteligjenta. E kjo edhe është një mesele tjetër të cilën e ka përmen Ibn Tejmija të cilën kena mundësi me, me e hek dhe me e përfundue, me rezultue me një mësim shumë të madh se njeriu nëse i meçëm, edhe nëse inteligjent, edhe nëse ka dije, ka horizont, din me i pa sendet, nuk do me thonë se është i udhëzum. Nuk do me thonë, po ka mundësi madje e shfrytzon inteligjencën e, inteligjencën e tina, mendjen e tina me luftu hakun, sikur që i kanë qenë kurejsht prej inatçorve. E kanë luftu pejgamerin sallallahu aleyhi ve sellem dhe kanë kërku prej tina sende që ai s'ka pasë mundësi me i prue. I kanë thonë, bane një bahçe ti, para derës tane, ndreqe shpijën prej alltanit, mushi arkat me ari dhe argjend, Domethon kanë ditë çka me lip, nuk janë kanë budallë. Andaj ka thënë Ibn Taymija u tu dhakaen wa lam yu'tau zaka. Ata njerëz, edhe filozofa të ndryshëm, e kanë mençurinë, po s'e kanë pastërtinë. Këto dyja nuk ban me i ngatrru asnjëherë. Njeri mund me pas inteligjencë, mund me pas mençuri, po s'ka pastërti. Pastërti çka është? Nuk ka dinakri. Ka është i zhvesh prej dinakrijës, prej prej asaj e cila dëshiron me manipulu me sendet. Po m'u kanë i sinqert ndaj Allahut te bareke ve teala. M'u kanë i sinqert ndaj Allahut xhelle wala. Kjo është ajo e cila është e duhur. Me pas njohuri, po edhe pastërti. sepse Allahu xhelle wala shikon zemrat me pas me pastërti. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka ardhur Xhibrili dhe ja ka ça gjoksin, ça i ka bë? Ja ka heq çdo sen çka ekziston prej saj në prej të keqës. Ndërsa nuk ja ka çel trunin. A e qartë? Nuk ja ka çel trunin, po ja ka çel gjoksin. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada anke wizrak A nuk ta çelëm gjoksin, ta çajtëm gjoksin dhe ta largum prej teje atë keqen e cila ka qenë te ti? Ja ka pastru gjoksin, s'ja ka pastru mendjen. S'ja ka pastrue mendjen, sepse njeriu mundet me pas edhe ma pak mençuri, ma pak inteligjencë, mirëpo mundet me qenë prej pastërtijës, ma shumë se njeri i cili është i mençur. Ma, ma shumë se sa një njeri i cili është e mençur. Andaj, me rëndësi, popujt e arabëve, para se me ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të mençur. Kanë qenë inteligjenta, mirëpo nuk e kanë pranue hakun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej, virtyteve, të cilat i kanë përmend dijetarët për arabët, ka qenë hifzi dhe memoria e fuqishme. Nëse kanë dëgju diçka prej poezisë, prej fjalëve e kështu me radhë, i kanë majt men shumë. Dhe kjo i ka ndihmu ata me ec përpara me Kur'anin e Allahut xhel-le ue ala. Ngase kur e kanë pranu Islamin dhe e kanë pranue fenë e Allahut xhel-le ue ala, andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në fillim ja u ka ndalu atyre me shënu hadithin. E ka ndalue, madje i ka urdhëru disa të cilat kanë shënu hadithe, ka thonë fshini. Fshini. Dhe dijetarët kur i kanë bashkue mes ndalesës të shkruarjes së hadithit dhe lejesës që me shkrujt hadithin, kanë thonë, thot Ibn Abdul Berri, ndalesa ka qenë në fillim që mos mbështeten në fletë, po të mbështeten në, në hifz. Maje men hadithin, mos e shëno. Madje ka ka pas disa prej dietarëve, të cilat i kanë marr prej haditheve dhe mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam, vetëm ndalesën. S'lejohet me shkrujt hadithin. S'lejohet vetëm me majt men. E kështu me radhë. Madje ka pas prej muhadithave, kur kanë shku nxansat me mësu hadithin, i kanë thënë, "A e ke mësu ti Kur'anin përmendsh?" Nëse i ka thënë jo, nuk ja ka mësu asnjë hadith. Pse? Sepse ja ka, ja ka shoshit dhe ja ka hulumtue memorien. A e ka ky memorien e fuqishme a jo? Nëse s'e ka mësu Kur'anin, s'ka mundësi me mësu as hadithin, se fjala e Allahut xhel-le ue ala është ma e leht se fjala e pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe kjo është prej virtyteve të tyre. Virtyteve të tyre dhe cilësive të mira që i kanë pas, çka sot te na ka hup me të madhe. Sepse na sot mbështetemi ma shumë në libër, po ata që lexojnë libra, ata që s'lexojnë, Allahu jau dhasht hajrin, ata edhe të lexojnë, ata mbështeten shumë në libër. Kjo është defekt. Kjo është defekt. Ajo e cila duhet me qenë mbështetje dhe njeriu duhet me ju përvesh me të madhe asaj është m'i majt meselet men përmendsh. M'i majt ajetet përmendsh, m'i majt hadithet përmendsh. e kështu me radhë. Ngase Allahu tebareke ve teala kështu e ka zbrit librin e tijna që m'u majt në gjoks. Prej virtyteve ka qenë bujaria e madhe dhe dëshira për me ju bo njerëzve mirë. Andaj është e njohur tek ata se kur ka ardh misafiri nuk e kanë kursye edhe sendin ma të shtrejt që e kan pas. pa marrë parasysh a ka qenë mysafiri i njohur apo ka qenë i panjohur, madje edhe nëse është strehue zullumçari te ata, zullumçari, krimineli, vetëm se ka kërku ndihmë prej tina, e ka strehuar dhe i ka bo mirë dhe e ka mikprit në kulmin e mikpritjes. dhe kanë therë deve apo lopë e kështu me radhë çka ka pasur prej pasurisë vetëm në shenjë respekti dhe në shenjë nderi të misafirit dhe këta e ka miratue sheriati Allahu tebareke ue teala dhe kanë ardhë shumë prej haditheve të cilat argumentojnë për bujarien dhe mikpritjen e musafirit dhe ata këta janë bazue duke e morë mësimin e Ibrahimit Alejhi Salatu ue Selam Ibrahimit alejhi salatu ve selam dhe në këta e kanë pasue shumë prej arabëve. Edhe Allahu xhelle ue ala jau ka pohue ashtu siç ka qenë. Prej cilësive që i kanë pas arabët para pejgamberit sallallahu alejhi selam ka qenë burrëria dhe trimëria e madhe. Arabët kanë pas neveri prej frigës apo nënçmimit apo nënshtrimit. Kanë qenë guximtarë, kanë qenë trima dhe ju kanë dalë ndihmë atij i cili ka kërkue ndihmë. Madje është e njohur fjala e tyre unsur ehake dhalimen kane eu madhlumen nimoje vllavin tan qoft zullumqar apo i bom zullum pa mor parasysh si ta kish vlla nimoje ndash zullumqar ndash i bom zullum pejgamberi a.s. e ka përdor njëjtën shprehje të cilat e kanë pas arabët, mirëpo ja ka ndrru kuptimin njënës prej dyjave. Andaj sahabët janë çudit kur e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kët shprehje të cilën e kanë pas të njohur prej arabëve dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë unsur ehake dhalimen ke dhalimen kane eu madhlumen, nimoje vllavin tan. Qoft zullumçar apo i bom zullum. Thanë ja Rasulullah. Kur t'i bahet zullum, dakord, e dimë si me i ndihmue, ngase i bahet zullum dhe duhet me i ndihmue. Ama kur asht zullumqar, qysh me i nimu, ka thonë ndalone prej zullumit. Domethënë ka ndryshue realitetin thënie që e kanë përdor arabët, e cila ka qenë padrejtësi, normal, sepse edhe është i joti, edhe pse është vllavi jot, nuk ban me i ndihmu në zullum, po ndale prej zullumit. ndale prej zullumit. Andaj ata e kanë pas prej cilësisë së tyre trimërinë. Dhe kjo do ta shohim në të ardhmen se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nxjerrë një gjeneratë të cilat nuk i kanë pas frigë pos Allahu tebareke ve teala. Dhe kjo nuk ka ndodhur jo rastësisht. Dhe kjo nuk ka ndodhur jo rastësisht, po ata kanë pas esenca prej kësaj trimërie. I kanë pas rrajt e kësaj trimërie. I kanë pas rrajt e kësaj trimërie dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam çdo punë të mirë dhe çdo virtyt të mirë që e ka pa te arabët. Dhe ata të cilat e kanë pranu Islamin, pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka lanë qashtu dhe e ka zhvillu atë virtyt të mirë. Nëse sheriati vjen me natyrshmëri të pastër, Fitrat Allah, natyrshmëria e pastër. Dhe çka është prej fitrës, e cila nuk është prish te njerëzit, nuk ban me kundërshtue. Andaj edhe këtu është një rregull tjetër, e cila vlen me përmend se kur ki kundërshtar, pa marr parasysh a në besim, apo në metodologji, në menhexh, e kështu me radhë. Dhe kundërshtari, kur ta thojë një rregull, dhe kundërshtari, kur të vjen me ndonjë fjalë, nuk duhet me shku në atë aspektin se kjo është kundërshtari jem dhe batil çka të folë, jo. S'ka mundësi. Po nëse e thotë hakun, duhesh m'i thon hak a kjo. E kështu me radhë. Pejgamberit alayhi salatu vesselam, jehudët. Jehudët i kanë ardhë dhe i kanë thanë se a është e vërtetë se Allahu xhelle ve ala ditën e gjykimit ka me bo kështu dhe kështu. Ka thanë po e vërtetë është dhe ka qesh alayhi salatu vesselam. E ka miratue. Madje ky hadith dhe ky miratim është prej bazave të akidës. Dhe kjo është drejtësia e Islamit. E miraton të mirën dhe e mohon të keqën pa marrë parasysh prej kujna vjen. Andaj arabët ka qenë prej tyre cilësia e trimërisë dhe cilësia e guximit. Pastaj kanë pas prej Kanë përmend prej poezijave të cilat argumentojnë për cilësinë e trimërisë së tyre. Thotë njani prej prej tyre ma ul hayati bi dhillatin ka jahannamin. Thotë uji i jetës. Uji i jetës, nëse t'jepet me nënçmim, nëse dikush do me ta bo naj të mirë me nënçmim apo do me të nënçmue, ka thënë kjo është ka jahannamin. Kjo ka thënë a si xhehenem. Wa jahannamun bil izzi atyabu manzilin. Ka thënë ndërsa xhehenemi domethënë e ka pas për qëllim luftën. Me hin n'luftë, xhehenem është. Nëse acar ndeshje, ka thënë kjo a ma e dashur për mue se sa me pranu të parën. Pra me jetu i nënçmum Ama me të mira Kjo a për mu xhehenem Ama m'u ndesh Me ata i cili mundohet mue me m'nënçmu Kjo a vërtet edhe kjo a xhehenem Ama kjo a ma e mirë për mue Kjo është trimëria që e kanë pas S'kanë pranu m'u nënçmue Dhe pejgamberi sallallahu alayhi ve sallam E ka shfrytëzu këta E ka shfrytëzu këta Që ata me përçue dhe me komunikue Fejën e Allahut xhelle ve ala Deri tek njerëzit Sepse feja e Allahut xhelle wala nuk komunikohet pa trimëri. Ngase zullumqarët nuk e dojnë dhe nuk e dëshirojnë dëgjimin e të vërtetës. Dhe çdo mëkatar nuk e dëshiron gdhendjen e tina dhe as nuk dëshiron me ia cenu atina nderin. E kështu me radhë, mirëpo e vërteta nuk ban servilosje me kërkan. Ajo thuhet ashtu siç ka ardh nga ana Allahut tebareke ve teala dhe kjo kërkon prej trimëries. Pastaj Prej cilësive që e kan përmend dijetarët është ishkuhum lil hurrije. Kan pas dashuri dhe pasion të madh lirien. S'kan pranu me kanë të robruem. Po e kan dash lirien dhe me qenë të lirë. Mos mi, mos mi pushtu dikush ata dhe mos mi u bo zullum dikush atyre. Kan dash me qenë të lirë. Dhe kjo, ky sifat ka qenë i mirë tek ata. E kan përmend dijetarët në kontekstin e virtyteve të mira të arabve. Andaj, shpesh herë, sikur Xhubejr ibn Mut'im, radhi Allahu an, shumë prej sahabeve kanë pranu islamin me këtë cilësi. Çfarë aspekti? Shpesh herë ata kryet e zullumqarve, kur kanë dash me i ndalu njerëzit prej pejgamberit sallallahu alejhi sallam, ça i kanë thanë, largoju se është magjistar, largoju se është i çmendur, ai ban fesat, ai ban çrregullimin në tokë, Plot prej sahabeve kanë pranu Islamin duke thanë, po unë jam vet i meçëm dhe unë nuk du dikush me më msue. Unë vetë shkoj e ngoj çka thot ai. Dhe kjo ka qenë shkak që ata kanë shku te Muhamedi alayhis salatu wasalam dhe e kanë dëgjue. Andaj Xhubejr ibn Mut'imit i kanë thanë, kur të vjen pejgamberi alayhis salatu wasalam nxoi veshtë. Mos e le me të fol. Derisa i ka vnu pamuk kah veshve. Njeri ose e ka kriju vetveten, që s'e ka thonë kërkush këtë palavër, ose a kriju pi kurgjo hiçit, a krijon kurgjo hiçi diçka. Ajo e cila s'ekziston, a mund me, me kriju një ekzistencë, s'ka mundësi. Pastaj Allahu xhelle thot, em khalakus semavate val arda, a mos i kanë kriju qiejt dhe tokën, bel la jukinun, ama ata nuk janë të bindur. Dhe kjo, mendja e shëndosh, natyra e pastër, e tina. e ka bo llogarien e sakt dhe ka dalë se Allahu xhelle ve ala asht krijuesi edhe meriton adhurimin dhe ka shku te pejgamberi s.a.s. e ka pranu islamin mirëpo kjo si pse ka rezultu në këtë form se e ka dash lirien e shprehjes lirin e mendimit nuk du me më shtip dikush edhe me ma imponu mendimin dhe Allahu xhelle ve ala e ka miratue këta dhe ka thonë la ikrahe fid dini kad tebejjener rrushdu minel gajj Fa men yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Nuk ka dhunë në fe. Nuk ka mundësi dikush, madje thot Sejid Kutbi edhe nëse e dhunojnë dikan për me pranu fenë ajo s'i pranohet te Allahu xhallahu ala, sepse kusht i pranimit është me pranu vullnetarisht. Andaj Allahu xhelle ue ala e ka miratu këtë la ikrahe fi din. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Është sqaruar e vërteta prej të kotës. Na e kena sqarimin, na e kena obligim sqarimin. Wa ma ala ar-rasuli illa al-balaghu al-mubin. Pejgamberit nuk i takon tjetër pos me kallzu edhe me sqaru edhe me komuniku pastër dhe çiltër dhe dukshëm. Dhe nuk i takon tjetër çka. Edhe kjo kanë thënë dijetarët se ju takon edhe atyre të cilat e ndjekin rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ti i cili ban davet rrugës të Allahu xhelle ue ala, nuk duhesh me u ndikue prej mospranimit të njerëzve. Ajo çka ti duhesh me pas parasysh vetëm a je në rrugën e drejtë, vetëm a i ki argumentet e qarta të prera, të cilat nuk pranojnë diskutim, Kjo është ajo e cila ti duhesh me pas parasysh, pranimi dhe mospranimi nuk është mizan dhe nuk është peshore e njerëzve dhe kjo ka qenë ajo e cila e ka ndasht arabët dhe ka qenë cilësi e tyre dhe Allahu tebareke ve teala e ka miratue. Pastaj prej cilësive të cilat i kanë pas arabët para ardhjes pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë sabri i madh në sprova të ndryshme dhe në jetën e vështirë dhe të kënaqurit me pak. Arabët, shumica e tyre, ndërsa jashta parisë, ngase vetëm paria ka pas bollok dhe komoditet në jetën e tyre, shumica e tyre kanë qenë të varfër. Shumica e tyre kanë qenë të varfër. Ndërsa pjesa tjetër e perandorisë romake kanë qenë të pasur ata. Dhe madje kur kanë shku arab tek ata, kanë shku sikur rob. Andaj edhe plot prej mbretërve s'kanë mujt me pranu islamin prej asaj fodullokut të madh dhe krenarie së tepruar kur kanë thonë arabët të cilat kanë qenë deri tash robt te na arabët a këto kanë me na kallzu cila është e vërteta cila është e kota domethënë shumica e arabëve kanë qenë të varfër dhe kjo ju ka bo dobi atyre se janë mësu me pak dhe kanë bo sabër në vështirësi nëpër shkretëtira të ndryshme me pasuri të pakt e kështu me radhë dhe jeta e vrashtë dhe fukaralloki i madh këta i ka i ka formue kjo jetë e vështirë që me ecë me islamin e Allahut xhelle ue ala përpara e kundërta e atyre të cilat janë mësu me komoditet ata që janë mësu me komoditet s'kanë mundësi me lënë komoditetin ndërsa feja e Allahut xhelle ue ala qe çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam E xhenneti i Allahut xhelle ue ala është i rrethum me mekarih, me të këqija, me sendet që shpirti s'i do. Dhe xhehenemi është i rrethum me sendet të cilat janë të shishme, të të shishta, të amla, ndërsa dërgojnë tek xhehenemi i Allahut xhelle xhelle ue ala. Andaj kjo cilësi e tyre sabri i madh, jeta e vështirë i ka ba ata të cilat njerëz e kanë përçue islamin e Allahut xhelle ue ala deri tek njerëzit. Dhe kjo duhet na me pas parasysh shumë. Se feja e Allahut xhelle ue ala kërkon durim. Feja e Allahut xhelle ue ala kërkon të kënaqurit me pak. Të kënaqurit me pak. Apo me një fjalë tjetër, të kënaqurit me ata çka Allahu xhelle ue ala ta ka caktue. Të jesh i kënaq me ata çka Allahu xhelle ue ala ta ka caktue, sepse ti nuk ki mundësi me ndryshu kaderin, po sa ki mundësi me ndryshu besimin tan. Ti nuk mundesh me ndryshu gjendjen tane, pos nëse Allahu dëshiron. Ajo ma shumë diçka ti mundesh me pasue, se e ndryshon imanin tan, zemrën tane edhe lumturien tane. Andaj Arabët kanë qenë të mësum me pak. Edhe shumica e Arabëve e kanë pranue fejën e Allahut xhelle ue ala. E kanë pranue, ndërsa vetëm një pakicë e tyre, të cilat kanë qenë kryeneq dhe kanë pas pasuri dhe interesa të ndryshme, i kanë mbrojt këta interesa duke e mohue fejën e Allahut xhelle Besimtari i fortë, i fuqishëm, është më i dashur te Allahu xhelle ue ala se sa besimtari i dobët. Dhe kjo një farë mënyre bën isharet kjo hadith i pejgamberit alejhi salatu ue selam se në këta çka kanë qenë arabët. Se Allahu xhelle ue ala e don fuqinë kur është në vendin e vet. E don fuqinë kur është në vendin e vet. Dhe nuk e don dobësinë kur është pyetje haku. Arabët kanë qenë të fortë fizikisht. Dhe kur nëse e lexon njeriu historinë e Omer al-Khattabit, prej cilësive të tij të shumta çka i ka pas, ka qenë se ka qenë i fuqishëm fizikisht. Edhe shumë prej sahabëve të tjerë, Halid ibn Velidi i ka vra 5000 njerëz në një luftë. 5000 njerëz. Nëse i merr veç m'i numru një ka një, ti veç me thon 1 2 3, ki m'u lodh deri te 5000-shin. E m'i vra me një luftë. Ndërsa ata s'kan nejt të lidhur, po kanë luftu edhe ata. Paramendoje tash fuqinë e tina. Andaj pejgamberi alejhi salatu ue selam kur e ka titullu me nofkën dhe me titullin Sejfullah, nuk e ka titullu jo rastësisht. Shpata e Allahut tebareke ue teala. Andaj Allahu xhelle ue ala e ka miratu këtë fuqi vetëm kur është në vendin e duhur. Pastaj kanë përmend se e kanë pas shpirtin e lartë. Kanë pas shpirtin e lartë. Çfarë aspekti shpirtin e lartë? Nuk janë marrë me sende ndoshta të dorës së tretë e të katërt e kështu me radhë. Dhe kanë qenë të gatshëm me fal. Me fal. Me fal miskinin e kështu me radhë. Me dash jetimin e kështu me radhë. Dhe Allahu xhelle ue ala këto sende të cilat i ka patë ata njerëz te arabët i ka miratue dhe ju ka zbrit ajetet të cilat disa sende ja u ka miratu dhe defektet Allahu xhelle ue ala ja u ka përmirësue. Këto janë në përgjithësi të cilat I kanë përmend dijetarët prej virtyteve të mira dhe cilësive të mira të arabëve, krahas atyre të këqijave të cilat i përmendëm, mirëpo, nëse mbledhen gjitha cilësitë e këqija të arabëve dhe krahasohen me cilësitë e këqija të popujve të tjerë, cilësitë e arabëve kanë qenë më të pakta. Dhe nëse mirren virtytet dhe mirësitë e arabëve dhe krahasohen me mirësitë dhe virtytet e popujve të tjerë, po mirësitë e arabëve dalin më të shumta. Andaj edhe Allahu xhelle ue ala i ka zgjedh këta njerëz dhe e ka zgjedh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej këta njerëz. Do të përmendim me lejen e Allahut xhelle ue ala dy ngjarje para se me hije me përmend emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me këtë kemi me përfundue dijetarët kanë përmend disa prej ngjarjeve më shumë se dy se çka ka ndodh pak para se me lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më të njohurat dhe më të vërtetat me zinxhir të sakt janë dy ngjarje ngjarja e parë është e cila ka bo me isharat se prej këtij njeriut ka me dalë një njeri i madh është ngjarja e ujit të Zemzemit. Atje në Arabi është një vend ku buron uji i cili është titullun me Zemzem. Dhe këtë ujë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shumë prej haditheve të tira të tina e ka lavdrue dhe ka thënë se është i bereqetshëm e kështu me radhë. Dhe kjo ka historinë e vet. Dhe e dyta ngjarja e Atyre të cilat kanë posedu elefanta, janë konë të zotit e elefantave dhe ushtrisë së Jemenit. Kanë dashë me shkatru Qaben e Allahut tebareke ue teala dhe Allahu xhelle ue ala e ka mbrojt. Këto dy ngjarje janë prej ngjarjeve më madhështore të cilat kanë ba me isharat, simbol dhe shenjë se ka me dalë një njeri i madh, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Sa i përket ngjarjes së zemzemit, Shkurtimisht, Abdul Muttalibi, Abdul Muttalibi duke nejt në Qabe e ka zanë gjumi. Pasi e ka zanë gjumi, i ka ardh një za në andrrën e tina se shko në filan venin dhe aty ki me gjet Një, një, shko tek filan veni dhe aty gropoje. Fillo dhe gropo. Dhe ki shkon, fillon dhe gropon. Pastaj nuk gjen kurgjo. E kështu me radhë deri katër herë, i ven ki zo shko tek filan veni dhe gropoje atë ven, se aty ka me dal një send i mirë. Dhe ki shkon. Dikun, dikun, radhën e katërt, apo pest, del një ujë. Del një ujë. Dhe kur e shohin këtë ujë, se sa është i mirë, vrapojnë të tjerët prej arabëve dhe i thonë këtë ujë, sepse ka qenë krizë e ujit atëherë, ata të tjerët prej kurejshve dhe arabëve i thonë këtë ujë kena me nda përgjys. Ti një pjesë, edhe na një pjesë. dhe ju apim njerëzve sa kanë nevojë. Edhe normal fillohet puna e tregtisë, ata menjëherë kanë kshir interesin material. Abdul Muttalibi i ka thënë jo. Kjo a e jemja. Pse mua m'erdh n'ondërr, pse s'ju erdh juve? Kjo është për mua. Ka thënë unë e gjeta, unë e gropova, s'kini ju këtu dorë. Pastaj ka filluar një mosmarrëveshje mes tyre. Derisa ka ardhur njëri ju ka thënë, shkoni te një fallxhore, Dhe ajo ju kallzon. A i takon Abdul Muttalibit, apo ju takon bashk? Dhe kanë marrë rrugën për me shku në, në Sham. Në Siri, se atje u ka një fallxhore e cila ja u danë meselen, ja u gjykon. Ata s'kanë pas te, te kush m'u kthi, pos te fallxhoret. E kështu me radhë. Derisa tu shku te kjo fallxhore, në shkretinë mbetin pa bukë. dhe fillojnë me u anku për bukë e kështu me radhë dhe fillojnë me diskutu si me vazhdu rrugën edhe masi fillojnë me, me lëshue se kina me ndrru jetë këtu pari atëherë Abdul Muttalibi thotë nuk është prej burrërisë me dek qet farë me e prit veç vdekjen duke u shtri ka thonë po dilni dhe bani diçka dhe ka shku me një vend tjetër dhe kur e ka ngrit devën e tina devja e tij e ka gropu e dheun kur e ka gropu dheun ka dal uj edhe ata i kanë thonë a edhe në shkretinë dol uji a ka thonë po ka thonë kjo është alamet pi Allahit se ai uj i cili ka dal atje ai të takon veç ty dhe janë kthye dhe ki uj është uji zemzem Pra nëse e pi ujin e zemzemit dikush, ka mundësi m'u ngop sikur me hangër bukë. Pra prej bereqetit që e ka uji zemzem. Ajo e cila mirret nga kjo ngjarje, që e kanë përmend dijetarët, është se, se kjo ngjarje i ka ndodh Abdul Muttalibit. Domethanë, kjo ka qenë shenjë se prej këtij ka me dalë një njeri i mirë. dhe prej familjes së këtina ka me dalë një njeri i cili ka me qenë i bereqetshëm dhe ai është Muhammedi a.s. i cili ka ardhë me fjalët e Allahut tebareke ve teala. Kjo shkurt dhe ngjarja e dytë është ajo të cilën e ka përmendë Allahu xhelle ve ala në surën fil. Elem tera kejfe feale rabbuke bi ashabil fil. A e ki pa ti çka ka bo zoti jot me ata njerëz pronarë të elefantave. të zotit e elefantave. Çka ka qenë ngjarja e elefantave? Kjo është e njohur në historinë e para pejgamberit sa kush don me kthi gjan e gat, shkurt ka qenë Abraha, një mbret i Jemenit. Ka dash me zgjerue pushtetin e tij, shtetin e tij dhe çdo shtet i cili e ka pa të dob e ka marrë nën vetin në pushtetin e vet dhe kështu me radhë. Derisa i ka ndërtu disa kisha. Dhe ka thënë, a ka kishë më të madhe se kjo? Kanë thënë, ja, përveç një vend asht ku madhërohet më shumë se kjo kishë. Cëla është ajo, ka thënë, qabja. Qabja është një shpi e vogël, ka thënë, ata e madhërojnë arapt më shumë se ti kishën. Ka thënë, unë shkoj e rrënoj ata, edhe s'jet më e madhe se kisha jeme asgja. dhe e ka përgatitur ushtrinë e tina për me shkue me rrënu Qabën e Allahut tebareke ve teala dhe ka përgatit elefanta elefanta të ndryshëm që me shku me rrënue Qabën e Allahut xhelle, xhelle ve ala në rrugë i dalin disa prej vendeve të cilat kanë qenë në armiqësi me këtë Abrahan dhe ata luftojnë me ta ngase ai ka dasht t'i pushtojë edhe gjitha vendet derisa t'mrrijë te gadishulli arabik dhe disa kanë luftu prej tyre dhe disa kanë tradhtue ata që kanë tradhtue prej arabëve që e kanë përmend dietarët se tradhtari gjithmonë është ka qenë i nënçmum tek njerëzit disa prej arabëve kanë tradhtu dhe kanë thonë na ju kallzojna rrugën për tek te Mekja dhe dhe Qabja dhe ki i ka marrë si si spiuna Ça ka ndodhë me këta? Kur mrrin para qabës, del Abdul Muttalibi me devet e tina. Dhe i ka pas dikun 200 deve. Ki ia merr devet. Ushtria e tij ia merr devet. Dhe kur ia merr devet, Abdul Muttalibi hidhrohet, këtë pasurinë që ka pas, ia merr ki. Edhe ki e çon një njeri me fol me këtë Abrahën. Edhe i thotë, për çka ki ardh ti me këtë ushtri, çka lip në Arabi, çka lip në në Qabe, në Mekën e Allahut, çka lip? Ai ka thënë, kam ardh me prish Qabën dhe nuk ju nguci juve, vetëm ta rrënoj qat shpi edhe kthena. Se kam dëgju se ajo ka privilegj më të madh se kisha në Jemen. Ka thënë sa i përket Qabës, kjo është ajo dhe ajo e cila e kanë përmend dietarët, sa i përket Qabës, ajo e ka Allahin e vet, e ka Zotin e vet. Ka thënë, po ti thuj qatij Abraha se ato devet le t'm'i kthejë. Dhe ki shkon e thirr Abraha Abdul Muttalibin dhe e shef njeri të madh, i cili ka pas atë frikë respektin e vet, dhe i ka thënë, çka puna jote? A je ti pi kryesorëve të Qabës? Ka thënë, po. Ka thënë, unë du me rrënu ata. Ka thonë sa i përket rrënimit Qabës, ka thonë unë jam i dobët me dalë tij përpara, po ka thonë ajo e ka një zot çka e mbron. Ajo e ka një zot çka e mbron. Ka thonë kthemi devet, çka dush ban me, me Qabën, se ajo e ka Allahun e vet. Edhe ky thotë, a qasi njerëzi keni që s'muni me mbrojt venin e juve, ka thonë atëherë unë rrafsh kam ju bo. Dhe ja kthen devet. Dhe ja kthen devet dhe e nënçmon. Dhe kur mrrin pak para se me hi në Mekë, Allahu tebareke ve teala i çon disa zogj, të cilat kanë pas në njënën kom dhe tjetrën dy kom, ka një guri dhe në sqepat e tyre nga një guri, tre gurzi. Dhe çdo zogj prej tyre i ka godit elefantat e tyre dhe gjithë njerëzit të cilët kanë qenë aty dhe i kanë shkatërruar. Dhe Allahu xhelle ve ala këtë ngjarje e ka cek në librin e tira ku ka thonë elem jexh'al kejdehum fi tadlil a nuk e ka ba Allahu xhelle ve ala kurthën e këtyre të zhdukur ajo e cila neve na intereson pse e kanë përmend dijetarët këta dhe pse Allahu ka zbrit ajete mushrikët e Mekës s'kanë pas fuqi me i dal mbrojtje Qabës madje kryesori prej tyre Abdul Muttalibi ka thonë çka dush ban s'muj me mbrojt unë i dobët jam kush e mbrojti Qabën Kush e mbrojti Qabën dhe kush i çoi këta zogj, të cilët e goditën elefantat e Abrahas dhe ja prishën kurthin. Derisa çat shumë prej goditjeve ai ka shpëtue. Tamam ka mrri në Jemen, Allahu xhelle ve ala ka morr shpirtin. Prej goditjeve të mëdha. Kush e boni këtë ngjarje? Pos Allahu xhelle ve ala. Andaj kjo ka mbet histori në historinë e muslimanëve dhe në historinë e para ardhjes Pejgamberit alejhi salatu ve selam se Qabja e Allahut xhelle ve ala është rujt prej Allahut xhelle ve ala s'ka pas mundësi me rujt kurkush tjetër madje njerëzit janë dorëzue madje Abdul Muttalibi ka thonë kur të vjen Abraha këtu hini nëpër shpia se ai nuk ju nguc juve ai ka punë veç me Qabën mirëpo Allahu xhelle ve ala nuk ja mundësoi me zhduk. Prej mësimeve që mujna me nxjerr prej kësaj ngjarje është se Allahu xhelle ve ala e ka ngrit Qabën e tina dhe gjithë njerëzit e madhrojnë Qabën e Allahut xhelle ve ala. Ndërsa madhrimi i Qabës së Allahut xhelle ve ala është me dy mënyra. Qysh madhrohet Qabja prej këtyre njerëzve. Prej muslimanëve është e kuptume. Po si madhrohet Qabja prej qafirave. Sa i përket muslimanëve, muslimanët e madhrojnë se është shenjë respekti Allahut xhelle ve ala se Allahu e ka përkatësu atë shpi tek vetvetja. Bejtullah, shtëpia e Allahut xhelle ve ala. Sa i përket qafirave, urrejtjen e madhe çka e kanë ata për Qabën argumenton se Qabja shumë e madhe në gjoksat e tyre. A e qartë? Urrejtja, zilia e madhe që e kanë për qabën, argumenton se qabja është e madhe të ata. Se njeriu kur do me zhduk diçka, domethanë i pengon me të madhe ajo, është e madhe të ajo. Andaj, qysh në atë kohë, para se me ardh pejgamberi alejhi selam, krishterët dhe qafirat e kanë urrejt qabën Allahu xhelle ue ala. qabën e Allahut tebareke ve teala. Prej mësimeve të kësaj ngjarje është se Allahu xhallahu ala e ka vendos në shpirtat e njerëzve sakrificën, sakrificën për me për me us, sakrificën në shpirtat e tyre që me dhon gjithçka për shenjtat e tyre. Njeriu kur ka diçka të shenjtë, duhet me mbrojt ma së shumti ata. Kur ka diçka të shenjtë, nuk, nuk duhet me lëshu pe në ata, sidomos për hakin e Allahu xhallahu ala, për hakin e muslimanëve. Nuk ban me lëshu pe, po duhet me shkue maksimum sa njeriu ka mundësi me ndihmue dhe me respektue dhe me nderue ata çka Allahu xhallahu ala e ka madhrue. Dhe këta e ka cek Allahu xhallahu ala, "Wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." Kush i madhron shenjat e Allahu xhallahu ala, kjo është ajo prej shenjave të devotshmërisë. Na duhet me madhrue çdo sen që e ka madhrue Allahu xhelle xhelle wala. Prej kësaj ngjarje mujna me nxjerr edhe ata se realiteti i armiqësisë mes besimtarëve të Allahut dhe mosbesimtarëve është i kahmotshëm. S'ka lind dje apo pardje. Po prej se Allahu xhelle ue ala e ka kriju Ademin alejhi salatu ve selam, Iblisi është bo armik i tina dhe gjithkush ka i shkon Iblisit përmas, i bahet armik besimtarëve. Andaj Allahu xhelle ue ala ka thonë, fettehidhuhu aduven, Iblisin llogaritne armik, se është armik i juve. E bashkë me Iblisin kanë, ve kabiluhu dhe kabilja e tina. Disa njerëz kanë dëshirë me nda kabilën prej prej iblisit. Kjo është padrejtësia ma e madhe. Gabimi ma i madh. Iblisi ka kabile. Iblisi vetë s'mundet me dirigju këtë dynjanë, po e ka kabilën e tina, njerëz të tina, pa marrë parasysh a e dinë se janë tu punu për iblisin, apo nuk e dinë. Armiqësia shkon dhe ju përkatësohet edhe atyre. Dhe prej asaj që e kanë përmend dijetarët prej kësaj ngjarje Ibn Kathiri dhe Ibn Taymija kanë thënë se Allahu xhallahu ala e ka rujt shtëpinë e tina para se me qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Ibn Taymija ka thënë një fjalë të mirë ku ka thonë Allahu xhallahu ala qabën nuk e ka rujt për hir të mushrikëve Nuk e ka rujt për hir të mushrikëve, se ta kanë qenë mushrik, dhe Allah i ka shpallë mushrik, mirëpo e ka rujt për shkak se në ta ka pas me ardhë njeriu dhe zotriu i pejgamberëve Muhamedi Alehi Salatu Veselam dhe do ta përmendmi për fund emrin e pejgamberit sallallahu alaihi sallam ashtu që ka përmend imam Buhariu në librin e tina dhe me këta e përfundojna ka thonë imam Buhariu në librin e tina duke e përmend Deri tek Adnani, njifet lidhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas Adnanit, kush pretendon diçka se e din babën e Adnanit apo babgjyshin e Adnanit, ka thonë është hamendje dhe supozim dhe folje e diçkait pa argumente. Pra, farefisi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njifet deri tek Adnani. Ndërsa thotë se janë pajtu gjithë dijetarët dhe Imam Dhehebiu thotë se E dimi qartë se pej te Adnani deri tek Ismaili ka lidhje. Domthon Adnani është prej nipave dhe bijve të Izrailit, të Ismailit alayhis salatu wassalam. Mirpo, kush është baba i Adnanit? Kush është babgjysh i Adnanit? Nuk e dina. Nuk e dina, mirpo e kena të bindur se kjo shkon deri te Ismaili alayhis salatu wassalam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend Dhe nga Kurejsht e ka zgjedh familjen e Bini, Beni Hashim. Domethonë, Beni Hashim, nga krejt Kurejsht, është më e ndershme. Ngase nga kjo fis, është pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, wa stafani min Beni Hashimin dhe mue m' ka zgjedh nga Beni Hashim. Aleyhi salatu wassalam. Kjo shkurtimisht, domethonë, është emri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në disa hadithe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Unë jam si përgjigje e lutjes së Ibrahimit alayhi salatu vesselam dhe përgëzimit të Isës alayhi salatu vesselam. Ngase Isa ka përgëzue bi rasulin yati min ba'dihi ismuhu Ahmed, ngase ka me ardh një dërguar i cili titullohet dhe emri i tij është Ahmed Muhammed